ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Nakon zahvale uzvišenom Allahu i salavata i salama na njegovog poslanika i minjenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, nastavljamo govoriti o čovjekovom putovanju koje počinje sa njegovim rođenjem, a završava spuštanjem kofera u vječnom džennetu ili vječnom džennu. Pomalo i u mojoj glavi, a vjerujem i u vašoj, počinje postavljati se pitanje pa dokle više priča o tome? Sednicama, mjesecima pričamo i nigdje kraja. Ako je to tako, kada je u pitanju samo slušanje o tim događajima, kako mislite kako će ih biti preživjeti? Zamislite koliko treba da se ispriča jedan život prosječnog čovjeka koji je živio između 60 i 70 godina. To je zaista ozbiljan život. Koliko treba vremena da se ispriče? Ovi događaji traju 50.000 godina. To samo da je presjedit, bilo bi puno. Da je preležat, bilo bi puno I da sjediš i da jedeš i da piješ i da ti je sve ok, sve tamam. I temperatura i prostor i sve 50.000 godina je puno. I zbog toga je naš poslanik Alek Salatu Wasalam često govorio لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا da znate ono što ja znam, malo biste se smijali, puno biste plakali. U svakom slučaju na tom putovanju koje svi moramo proći, bez izuzetka, čak i poslanici moraju proći te doživljaje i te događaje. Mi smo stigli do jednog događaja koji je već pred krajem kijametskog dana, a to je kantara i haut. Ta dva događaja su povezana. Šta je kantara? Naime, bilježi Imam Buhari u svom sahiju. Od Ebu Sejda al-Hudrija radi Allahu Da je poslanik alaih salatu wasalam kazao Jahlusul mu'minuna minan naru Spasit će se vjernici od vatre. Znači kad pređu most. A o tome smo govorili u prošloj džumi. فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت عليهم a onda će između njih da se desi poravnavanje dugova. Hadis je u Buhari. Šta je sa to ta kantara? Šta to znači poravnavanje dugova kad smo već imali događaje na sudnjem danu posle vaganja dijela kad su se dugovi izbirivali i prava tuđa davala drugima. Kantara postoje tri mišljenja među učenjacima šta je to u stvari. Jedan dio učenjaka kaže da je to kraj mosta koji je do džernetske strane. Jer Sirat Šuprija, most preko džehennema, on počinje na strani na kojoj je džehennem. I tu je, vidjeli smo od poslanika, kliza stoji brodbinska veza, stoji preuzeti odgovornosti, emaneti, klizav, oštar po nekim predajama, postoje one kuke, postoji koplja sa strane, postoje one kugle koje povlače ljude u džennem, ali s druge strane, koja je do dženneta, to je jedan kao most koji je u polukrugu kao mostarski most u tom smislu. To je Katar. Most preko nečega. Kaže Ibn Kesir, koji je komentarsao ovaj hadis u svom dijelu Mihaje, završni događaj za ljudski rod, Allah samo zna šta je dole ispod. Možda su i gore strahote od ženama. Ne znamo šta je ispod tog mosta. Ispod tog dole dijela koji se zove kantara. I to će biti toliko veliko da će svi vjernici moći stati tu. Od Adem a.s. do zadnjih dana. Svi će stati na taj kraj mosta. To je za ljudski rod nezamisliva ne To je jedno razmišljanje šta je kantara. Drugo razmišljanje šta je kantara, da je to potpuno novi most. Polukružni u obliku duge, koji će povezati prostor između džehennema i dženneta. Da bi se došlo do kapija džennetskih, pripremljen je taj most koji je toliko veliki da će moći primiti sve vjernike i od ljudi i od džina. I tu će čekati jer se u džennet ne može ući dok ne dođe naš poslanik Muhammed sallallahu On je prvi koji će pokucati na džennetsku kapiju. I treće mišljenje da je to u stvari prostor ispred dženneta. Ogroman prostor gdje će vjernici čekati dok ne dođe poslanik sallallahu alaihi wa sallam i dok zadnji čovjek ne izađe iz džennema. To je kantara. A šta je ovo o čemu govori ovaj Hadijs koji u Buhari? Da će na tom mjestu pred džennetom vjernici jedni drugima morate izmiriti dugovanja ili ako se neko, ako je neko nekog uvrijedio, oštetio ili tako dalje. Šta je sad to kad smo već imali posle vaganja dijela izmirivanje dugova? I zbog toga su učenjaci tu stali. Ibn Hajar, komentator Buhari, kaže ovako. Kad su u pitanju tuđi dugovi, ljudi se mogu podijeliti u tri grupe, odnosno vjednici. Oni koji će u džennet bez polaganja računa. 70.000 koji je poslanik sallallahu alaihi sellem obećao. Oni ne ulaze u te obračune ni posle vaganja, ni ovdje u ovom nisu. Druga kategorija, oni kojima će se, koje će grijesi njihovi prema drugim ljudima odvesti u džehennem. Sve što budu imali dobrih dijela bit će dato drugima, ako im zahvali, a ne podmire što su učinili zuluma ljudima, onda će biti od ljudi davati njima grijesi i takvi će otići u džehennem. To je druga skupina. I treća skupina to su vjernici koji jesu prema drugima se ogriješili. Kazali su nešto što nije trebalo. Uradili su neke stvari koje nisu trebali. Ali to nije toliko da bi zaglavili džendema Jer postoji konsenzus učenjaka da onaj ko dođe na ovu kantaru, to jest na taj drugi most, ili kraj mosta prema džennetu, neće se više vraćati u Ko pređe most paši. sigurno. I zbog toga ona treća grupa vijednika svoje obaveze prema drugim ljudima izmirit će tu na tom mostu. A ne tamo kad se budu vagala djela. To je sad Ibn Hađara, imama Kurtubija, i drugih. Postoji razmišljanje među učenjacima da ovdje što se tiče tih izmirivanja dugova, da je to u stvari u pitanju halal. A da će se prava izmiriti posle vaganja. A ovdje ovo o čemu Hadis govori, to je da vjernici neće moći ući u džennet dok se međusobno ne halale potpuno da ne ostane u duši ili srcu bilo kakva skoba od ovog dunjanka. Da je neko nekom nešto krivo rekao, da je neko neko krivo pogledao, ništa od toga neće ostati i to će se izmiriti ovdje. I iz ovog hadisa isto tako vidimo, da na sudnjem danu neće se postupati sa vjernicima kao nevjernicima ili munaficima ili grešnicima. Jer i tamo kad se budu ti međusobna prava vraćala, vjernici će biti izuzeti od stanja u kojem će biti nevjernici, munafici, grešnici, oni koji će u džennem, nego će biti izuzeti i oni će svoja prava međusobna rješavati posle ženama, a to će im umanjiti dženecku dereču. Tako kaže Ibn Kurtubi i drugi učenjaci, rahimahullah. Ostaje nam još pitanje šta je to haud i o čemu se radi kada je u pitanju haud, on je povezan sa ovom kantarom. Haud u prevodu na našem jeziku znači bazen. Veliki bazen s vodom. Nije izvor, kao što se prevodi u nekim mjestima, ne. To je bazen. Iz dženneta iz rijeke Kerser, kako bilježi ima muslim, slijelaju se dva velika slapa. Jedan je zlatni, jedan srebreni. A Kerser je džennetska rijeka koja je data na poklon našem poslaniku sallallahu alaihi izvrije u vrhu dženneta, u Firdeusu. Iz, tog, iz te rijeke dva velika slapa vodopada slijevaju se u veliki bazen koji postoji već sad. Kaže Ibn Kajim, 40 ashaba je prenijelo hadise o tom bazenu. A sujuti koji je došao posle njega, kaže ja sam nabrojao 50 ashaba. Od tih 50 ashaba koji su prenijeli hadise o haudu, odnosno tom bazenu, su i četvorica halifa. Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija. I nema nikakve sumnje u postojanju tog bazena. I da on postoji već sad. Naime, zabilježeni su imali Buhari i Muslim od Sehla ibn Sada radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao Ana faratukum ala al-haud, faman waradahu šariba minhu. Ja ću vas čekati na svome bazenu. Ko dođe do njega, napiće se. وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُمْ لَمْ يَذْمَ بَعْدَهُ أَبَدًا Ako se napije sa tog bazena, nikad više neće biti žedan. لَيَرِدَ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ Ali znate, bit će ljudi koji mene znaju i koje ja znam, a meleci će ih spriječiti da dođu do mene i do bazena. Gdje se nalazi taj bazen? Iz hadisa se može razumjeti da se nalazi posle ovog mosta. Pred džernetom. i tu će biti taj susret zvanični s poslanikom sallallahu I tu će ljudi biti i nakon toga nikad više neće oživjeti. Dok iz drugih hadisa se može razumjeti da će biti na ovoj zemlji. Čim ljudi ustanu iz kadrova da je prva stvar dolazak do tog bazena da piju jer bit će žedni poslije čekanja da počne presuda. Bilo jedno ili drugo, naime Imam Kurtovi recimo ovaj, kaže nije, nije, nije ništa čudno da je bazen toliko veliki da ga ima i na jednoj i na drugoj strani i da će biti dva pijenja. Ali koliko je to veliki događaj govori poslanik sallallahu sallam. I zamislite ko će prvi biti počašćen da se napije. Svi ljudi će doći, vjernici, ovaj umet, a poslanik će ih prepoznavati po tragovima abdesta. Gdje se je čovjek abdestio, bit će svjetlo. Upitali su jednog učenjaka, a kako će prepoznati one koji nisu se abdestili, nisu planjali? Pa je slego na menima, veliko nema namaza, nema abdesta, da Bog da bude prepoznat. Nakon toga, svi ljudi čekaju da se napiju. Poslanik, alaih salatu lično će doći i napraviti prostor, mjesta, odgurnuti ljude, da prođe prva grupa koja će piti. A to su siromašni muhađiri koji su iz Mekije učinili hijđru u Medinu. Kao nagrada zato što su trpili, svoje metke ostavili, i osiromašeni zbog preseljenja iz Mekije u Medinu, bit će i počašćeni tim trenutkom i tim momentom. Svi će se morati skloniti da prođu oni. Radi Allah Precizno je poslanik sallallahu alaihi wa opisao bazen i kazao je tako mi je Allaha, ja ga gledam sada. Kažu komentatori hadisa, koji inače u Buhari, da mu je Allah pokazao slikom što znači, braćo moja draga, taj teren za te događaje već postoji. Već čeka i to govori u kakvom su ljudi gafletu, u kakvom su ljudi nemaru. Već sve spremno, a oni ne mare za to. Pa čak i vjernice zabave, zabave se ponekad dunjalkom, dunjalučkim problemima, položajima, e, novce biznisom, politikom, ovim onim. I zaboravi na ove događaje koji već spreman poligon za to. Poslanik kaže, ja gledam u svoj bazen sada i opisuje ga. Gledaj šta kaže. U obliku je kocki jednako širok kao i dugačak. Mjesec dana hoda putovanje u jednom pracu, mjesec dana u drugom pracu i tako četiri dijela. To je što se tiče veličine. Voda bijela od snijega, u drugom rivajtu muslima od srebra, jer je srebro u dženetu bijelo. Treće, miris je ljepši od mošusa, Znači, poslanik je tom slikom, kad mu je prikazano, mogu da osjeti miris. Salallahu alaihi sada. Četvrto, svakog čeka njegov pehar. Ima pehara, odnosno tih posuda za pijenje, kao zvijezda na nebu, kaže poslanik sallallahu alaihi sada. Ko se napije, neće ožednjeti nikad. A slađi je od meda. I imamo te slapove, kako je poslanik Salomah Marina Sadam pisao, odnosno vodopade, jedan zlatni, jedan srebrni. I na kraju, kome će biti zabranjeno, kao što je kazao ovdje u hadisu, doći će neki ljudi, ja znam ih, znaju i oni mene, ali mele se neće dati da dođu do bazena. Ko su ti ljudi? Kaže Imam Neveri, prenoseći od Ibn Abdul Berla, Također je isto to prenio imam Kurtubi u svojim djelima, tako da je to skoro konsenzus učenjaka. Da će pet grupa ljudi biti spriječeno. Ovo zapamtite dobro, da ne bude čovjek u jednoj od tih grupa. Prvo, novotari, novotari, novotari, kao što su Haridžije, kao što su Rafidije i drugi njima slični, koji su izmijenili poslanikovu vjeru u ubjeđenjima ili djelima. Drugi nasilnici koji su radili protiv vjere. Ne mora biti novotar. može čak biti musliman ali je nasilnik, zulumčar, nepravedan, a kao takav radio je da se među ljudima pojave grijesi, a da se zagubi vjera, čestitost i poštenje. Treći, ko javno radi velike grije. Pogotovo danas. Sjede na pijankama, sjedirkama, uz pjevajke i slikaju se. I snimaju, i šire, lajkuju, smiju se. Oni spadaju pod ovu Četvrta skupina. Ko se odmetne od vjere. I peta skupina ko od ranijih naroda na sudnjem danu zaluta, pa dođe zajedno sa ovim umetom, bit će vraćen. Od strane velika neće moći biti kod našeg poslanika Salomavisa. Da li će drugi poslanici imati bazene ili samo naš poslanik? To pitanje zavisuje od toga da li je vjerodostojan hadis koji bilježi imam Tirmizi, li kulli nebijin haud, svaki vjerovjesnik će imati svoj bazen ali daleko manji i daleko manji posjećen. Međutim, taj hadis učenjaci se razilaze oko njegove vjerodostojnosti. Allahu ta'ala alam, wa nusalli wa nusalli wa Muhammedu